gustan las fresas rojas, me gustan las fresas rojas, me gustan las fresas rojas, me gustan las fresas rojas. Una fresa, dos fresas, tres fresas, cuatro más, más, más, cinco fresas, seis fresas, siete fresas, ocho deliciosas, nueve fresas, diez fresas, fresas rojas, me gustan las fresas rojas. Me gustan las bananas amarillas, me gustan las bananas amarillas. Me gustan las bananas amarillas, me gustan las bananas amarillas. Una banana, dos bananas, tres bananas, cuatro más, más, más, cinco bananas, seis bananas, siete bananas, ocho deliciosas, nueve bananas, diez bananas, bananas amarillas. Me gustan las bananas amarillas gustan las uvas verdes, me gustan las uvas verdes, me gustan las uvas verdes, me gustan las uvas verdes. Una uva, dos uvas, tres uvas, cuatro más, más, más, cinco uvas, seis uvas, siete uvas, ocho deliciosas, nueve uvas, diez uvas uvas, verdes, me gustan las uvas verdes. Me gustan los arándanos azules, me gustan los arándanos azules, me gustan los arándanos azules, me gustan los arándanos azules. Arándanos 2, arándanos 3, arándanos 4 más, más, más 5, arándanos 6, arándanos 7, arándanos 8 deliciosos, 9, arándanos 10, arándanos, arándanos. Me gustan los arándanos azules. Me gustan las naranjas anaranjadas. Me gustan las naranjas anaranjadas. Me gustan las naranjas anaranjadas. Me gustan las naranjas anaranjadas. Una naranja, dos naranjas, tres naranjas, cuatro más, más, más, cinco naranjas, seis naranjas, siete naranjas, ocho deliciosas, nueve naranjas, diez naranjas, naranjas. Me gustan las naranjas anaranjadas. Me gustan las ciruelas moradas. Me gustan las ciruelas moradas. Me gustan las ciruelas moradas. Me gustan las ciruelas moradas. Una ciruela, dos ciruelas, tres ciruelas, cuatro más, más, más, cinco ciruelas, seis ciruelas, siete ciruelas, ocho deliciosas, nueve ciruelas, diez ciruelas, ciruelas moradas. Me gustan las ciruelas moradas. ¡Deliciosas! Hi friends, it's me, Miss Patty. And if you liked that video, please go to my website at pattyshuklakidsmusic.com where you can get all of my CDs and DVDs, download my music, and watch it anywhere you are in the car, at home and no Wi-Fi is needed. So please go to pattyshuklakidsmusic.com where you can get all the CDs and DVDs. And please subscribe. I look forward to singing and dancing with you more. Bye-bye.